There's only one, most amazing love, and that is the love of Jesus for you. No words can describe how much he cares for you. He's more than willing to give all your needs. He knocks at the door of your heart. The only question is do you love him too? And are you willing to let him in your life? Discover his comforting messages of love to you as Pastor Noel Balbona speaks. Praise the Lord. Sino rito nakakaramdam habang maawit siya, merong breakthrough? Yes! Pakitaas nga po ng kamay, nararamdaman mo meron kang breakthrough ngayon. Amen! May nangyayari sa iyong buhay. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Praise. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. We need to hear the Word of God. Exhortation lang naman po ito before we go to our communion. Double blessing po meron tayo ngayong umaga galing sa Lord. Makakaupo na po tayo. Ang presence ng Lord ay nandito. Kamayan natin yung mga kapatid natin sa tabi natin. And let us greet them with a God bless you welcome. Kasama nyo na ang salitang you are blessed. Ito po exhortation lang before we go na tayo po patuloy pong aawit sa Panginoon. Dahil pag binasa po natin ang aklat ng awit, kaya nga ang title niya, mga awit, dahil puro awit. May mga awit doon na nagpupuri, pero mapapansin nyo, hindi natin titingnan, ang dami siyang chapter kung nagbabasa kayo. May mga awit to na may pagrereklamo, may awit to na naghahanap sa Diyos, pero awit siya. May awit siya, kaya lang hindi, hindi, hindi natin alam yung tono niya. Di ba? Si David, yung, yung verse na created me a clean heart, galing yun sa awit nagpapalinis siya ng puso niya sa Diyos. Sabi niya, I create in me a clean heart. Pero awit yon Paano kaya tono nun? Yung tono kaya natin ngayon? Diba marahil yung tono nila? Hindi kaya rap yon <laughs> Nagbibiro lang po ako. Pero ang music sa Diyos yan eh. Wala pang tao nun, meron na music. Ando na ang Diyos. He created music. Music is for for Him. At pag tayo umaawit sa Kanya, nararamdaman din natin yung comfort ng Lord. At sa umaga pong ito, nais ko lang basahin itong aking mga notes. Pero may mga verses po tayo dito. Siguro mga pinakamatagal na nito, mga 15 minutes to 20. Si babasahin ko. Senya-senya na lang ako. O kaya pumito kayo ng malakas na malakas. Unahin ko po yung the amazing love of Jesus Christ. Dahil katulad po ng sabi ng ating music uh, uh, worship leader kanina, yung month ng love. Yung month ng love. Pero sa totoo lang po, hindi lang po sa ating mga Kristiyano, February ay ang buong marahil buong mundo ay ito po yung sentro ng teen. Sasabi ko po dahil tungkol sa love. Pero iba yung love ng sanlibutan eh. Iba yung sa Panginoon. Yung sa Diyos is agape love in the Greek word. Pag sinabing agape love means unconditional. Walang kondisyon. Minahal tayo ng Diyos dahil minahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos because God is love. And in Romans chapter 8, beginning verse 35 to 39, ang sabi po dito, babasahin ko po sa Tagalog. In Romans chapter 8, verse 35. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig o pagkagutom, kahirapan man o panganib o kamatayan. Ulitin ko po yun. Sabi ng Romans 8.35, Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan ayon sa nasusulat. Dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. In verse 7, hindi sa lahat ng mga ito tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Can you say amen? Sabi dito, eh, oh, hindi. Lahat dito, eh, lahat sa mga ito'y tayo'y siguradong magtatagumpay. Sure victory sa pamagitan na nagmamahal sa atin. Niya na nagmamahal sa atin. Verse 8. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, kasalukuyan man o hinaharap. 39. Ang kataasan, ang kalaliman. Ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Sa mga talatang yan, makikita natin ang lawak, taas, lalim ng pag-ibig ni Kristo. Nakita niyo po ba yun dyan? Wala eh. Kahit mga demonyo daw ay eh, hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit po yung nararanasan nating mabigat na mabigat na pagsubok, kung iniisip natin na tayo lang may pagsubok na ganun, hindi pong makapaghiwala yon sa pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Remember Job sa Bible? Siya na po yata yung matinding dumanas ng ano, ng talagang trials sa karamihan dahil kabuhayan niya naglilingkod siya sa Diyos, maayos ang buhay niya, bigla siyang inatake ng Diablo. Namatay ang mga anak niya, pati ari-arian niyang napakadami, pati mga alipin niya ay namatay. Ang natira siya na lang, tsaka asawa niya. Pati asawa niya, tinuya siya. Hanggang ngayon ka pa ba naman, sabi ng asawa niya kay Job, you preserved still your integrity? Naglilingkod ka sa kanya? Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na, <laughs> sabi ng asawa niya. When you read the Word of God in Job chapter 1, ginamit ng Diablo yung asawa niya. Kaya sabi ni Job, hindi ba alam? Hindi mo alam ang sinasabi mo, katulad ka ng karamihan ng tao diyan. Ang Diyos ba'y nagbibigay lang ng kabutihan? Di ba nagbibigay din siya ng mga pagsubok? Tapos sabi niya, blessed be the name of the Lord. Nising ko, wala siya, may sakit pa siya. Sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. So, pamagitan nun, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, isang sa Bible in the Old Testament, Job is one of the oldest book in the Old Testament, yung Job. Matanda na po yung sulat na yan. Pero sa pamagitan ni Job, isang ekspresyon, kung magtuturo tayo ng tunay na pagsamba, isang ehemplo si Job. Kasi sitwasyon niya kabaliktaran. Ang sabi pa rin niya, kahit hirap na hirap siya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung Diablo walang magawa. Kaya sabi ng Diyos, pinagyayabang ng Diyos si Job kay Satanas. Tina mo si Job. Sinaktan mo na nga, pero nagpupuri pa rin sa akin. Pero dumating din sa panahon ni Job na nanghina siya. Basahin natin yung Bible. Walang sagot sa kanya ang Diyos. Ilang months, Walang tinig ang Diyos sa kabila ng kanyang mga pagsubok, pero sa bandang huli, tinoble ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Nabasa niyo na po ba yun? Job chapter 42? He received double for his trouble. Are you troubled? Are you troubled? I am also troubled. Pero nanatili siyang tapat. Hindi nakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos si Job. Old Testament yon. Mas lalo na ngayon na tinubos tayo ng Panginoon. The amazing love of Jesus. Napakalawak ng pag-ibig, napakalalim. Hindi natin kayang arukin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Walang parte ng buhay natin na hindi siya interesado. Sa lahat ng bagay na para sa ikabubuti natin ay may malasakit ang Panginoong Hesus. Importante sa Kanya ang iniisip mo, Importante sa Kanya ang iyong concern sa iyong buhay. Lahat tayo, ikaw kapatid, ay iniisip niya, higit pa sa inaakala natin. In, in Psalms 139 verse 17, How great is your thoughts towards me. Napakarami, Panginoon, ang iniisip mo sa aking buhay para sa aking ikabubuti. Alam niyo ba in Luke 12:7, tingin po kayo kay Pastor Noel. Yun mas maganda yung PowerPoint o ako. Biro lang po. Alam mo ba na ang buhok mo bilang ng Diyos? At doon pa lang, meron ka ng kapanatagan na alam niya kung pinakikailaman niya yung buhok natin. Di <laughs> mas lalo na yung maliliit na concerns natin binibilang pala bilang ng Diyos yung buhok natin. Ayan, makikita natin yung concern niya. Alam niya at ginagabayan kanya sa mga lakad mo. Siya ang nag engineer ng buhay mo at ng lakad mo. Sa lahat ng iyong pinupuntahan, anuman ang nangyayari sa iyo, God is the greatest engineer ng buhay natin. Siya nag engineer niyan, saan ka pupunta, ano hakbang mo, siya, nag, siya nag engineer niyan. Kaya sabi mo minsan, ayoko pumunta sa gawain. Pero maya-maya, andun ka na. Because God cares for you. Sabi natin sa katabi natin, may malasakit si Jesus sa'yo. Totoo po yan. Kailangan din niyo akong sabihan yan. <laughs> ang lawak ng kanyang pag-ibig ang nagpapatotoo na pwede kang lumapit sa kanya at sabihin kahit anong bagay patungkol sa concern mo. Anong bagay yung concern mo ngayon? Ano yung bagay na concern mo ngayon? Nawawala ba yung pardibli mo? At naerita ka, hanap, na, hanap ka ng hanap ng butones? Akala mo ba hindi concern si Lord din dyan? Kala mo wala siya, kala mo nandiyan lang. Bahala ka sa buhay mo, hanapin mo yan, winala mo eh. Hindi mo ba alam pag nanalangin ka, mahahanap mo yon? Iba na-experience yon. Ako na-experience ko niyan. Kahit sa maliliit na bagay, when you pray to God, kita mo siya kahit pinakamaliit na bagay. Ibig sabihin, may concern siya sa maliit na bagay na yun sa buhay natin. Sa lahat ng kapag- kapighatian mo, siya din ay napipighati. Ang mga nararamdaman mong sakit, bigat, anuman man yung nararamdaman mo, pasikit, pakisakit ng ulo mo, patingitin, kala mo ba ikaw lang nakakaramdam niyan? Si Lord din. Because we are part of Him. Parte tayo ni Jesus Christ. Kaya nga, body of Christ. Sino part ng body of Christ? Jesus is the head. We are the body. O ano yung nararamdaman ng katawan? Ramdam ng ulo. Pag ang body of Christ may sakit, isang kapatid natin na wala, naligaw, o kaya nasaktan, apektado ang buong katawan niya. Apektado ang Panginoon. Mga bumabagsak sa kasalanan, nasasaktan ng Diyos. Apektado rin tayo. Mararamdaman natin yon. Pero na lang kung ikaw ay hindi ko sabihin. Nararamdaman ng body of Christ pag merong bumabagsak, merong karamdaman ng isang part ng body. Amen po ba? Yung kapatid mo, nararamdaman mo kung anong kalagayan niya because you are part of the body of Christ. Hindi pwedeng solo ka. Hindi ka dapat isolated. You are part of the body. Pero pag may problema, nararamdaman din ng Panginoon. Katulad ng isang ama na malalim at malasakit sa kanyang anak na mga naglilingkod ang Diyos, mas higit pa ron ang malasakit niya sa atin. Kaya, may dahilan para tayo magpuri sa Kanya. May dahilan para magpasalamat tayo sa Kanya sa Kanyang biyaya. <laughs> Natatawa ko kanina. Hindi na approach ko si Sister Esther. Sabi ko, Sister Esther, may blessing ano. Meron. Napakabuti ng Diyos. Gusto namin i-testify na ang Diyos ay napakabuti na nananinig ka sa bahay, dumadating yung blessing. Totoo kasi yung pangako niya eh. May nagbigay po ng, ano ba yun, ilang kabang bigas yun. Siya lang <laughs> naman. dumadating sa bahay, maya-maya, tinapay naman. Thank you sa mga kapatid. Sabi ko, sa pamilya ko kahapon, sa aming devotion, tinan niyo ang kabutihan ng Diyos. Araw-araw yung biyaya niya. Dumadating eh. Hindi mo siya mapipigilan. Totoo yung Deuteronomy 28, God will command blessing to you. If you will know how to worship God and ah, prioritize the Lord sa buhay natin, tapat po ang Diyos, dumadating siya, hindi mo naman hinihingi. May bigas. At umaapa, may bigas na luma, may bago na naman. Nakalagay sa Bible yon. Hindi nyo maubos yan. We cannot outgive God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi ko sa pamilya ko, tinan mo, maraming tao po naghihirap. Maghapon, para lang maka, maka, makakuha ng bigas. Tayo sa atin, binibigay lang. Magpasalamat tayo sa Diyos. Wala man o meron, magpasalamat tayo dahil ibibigay ng Diyos yon. If our attitude is right before the sight of God. May dahilan para magpuri sa Diyos. Bigas, maya, tinapay. Ano kaya susunod? Sinabi mo. Sinabi niyo po yan. Alam ko rito, may mga tao dito hindi na nagluluto ng ulam. Binibigay ng kapitbahay yung ulam. Malaking bagay yun. How much is our lunch? Bibili ka ng ulam. 35, gano'n. Oh, save at 35 pesos mo. Pag ikaw lang sa bahay, meron ka pa sa gabi. Oh, di ba dapat magpasalamat ka? Palakpakan nga <laughs> natin ang Panginoon. Hindi yung kaparin sa ibang tao, binigyan mo na, binigyan na ng Diyos. Ito lang. Wala nang susunod doon. Nagre-reklamo ka pa. Binigyan ka na lang nga, libre na nga yan. Nire-reklamo ka pa. Ito lang. Unthankful. <laughs> Napakabuti po ng Diyos. Kaya tuwan-tuwa kami mag-asawa. Talagang tuwan-tuwa kami. Hindi lang yun. <laughs> May cash pa. Sobra-sobra. O, oh, di ba, Sister Esther? Sobra-sobra ginakanta natin. Nagmamanifest. Sapat ka at higit pa. Sapat ka at higit pa. Yun ang nararanasan ng mga taong marunong na sumamba sa tatay nila sa langit. Isa pang palakpak sa Diyos. Request, additional 15 minutes. Hindi, biro lang. Magpupuri tayo. Let us bless God today in unity and praise because there is power in unity. There is anointing. There is blessing in unity in Psalms 133. Psalm 66 verse 8 to 9. Oh, bless our God, you peoples. Pagpalain nyo si Yahweh, mga tao, mga tao ng Diyos and make the voice of His praise to be heard. Mapakinggan, may taas ang tinig ng papuri sa Kanya, ipadinig ang, ang, ang, ang papuri sa Kanya. Who keeps our soul among the living and does not allow our feet to be moved. Hindi niya pinahintulutan. Iniingatan niya ang buhay natin. Hindi niya pinahintulutan na ang ating mga paa ay matapilok o madapa, itinatayo ng Panginoon sapagkat ang sabi ng Bible, iniingatan niya ang mga paa ng kanyang mga banal. Tingnan mo yung paa mo. Iniingatan ng Diyos yan. Ikaw ba, iniingatan mo yung paa mo? Ang Diyos pala iniingatan mga, mga ano natin, lakad natin. 1 Samuel 2.9a, He keeps the feet of His saints. Hindi niya inaalaw na ikaw ay matisod, mahulog dahil ikaw ay nakatapak sa isang matibay na bato. He set my feet upon the rock, Psalms 40 verse 2, and established my steps. In-establish niya ang steps natin. Kaya hindi nagkataon nandito ka. Hindi nagkataon yon. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Para iyong matanggap ang kanyang kalooban at mapagpala ka. Psalms, 20, um, Psalms 56 verse 13, He keep my feet from stumbling or falling. Iniingatan niya mga paa natin na hindi tayo may stumble. Luke 1.79, He guide our feet on the way of peace. Ginaguide niya mga paa natin sa daan ng kapayapaan, hindi kalituhan, hindi sa kaguluhan, kundi ginagabayan tayo ng Diyos sa kapayapaan. He leads us in the paths of righteousness. And in times of darkness, He guides us. Sino rito nakakaranas na parang merong darkness sa kanyang buhay? Kristiyano ka pero dumadanas ka na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Minsan ang tupa, ganun eh. Yung mga tupa, yung mga tupa lagi nakatungo yan eh. Gaganong ganon. Hindi na alam. Kailangan nila ng pastol Minsan sa buhay natin mga Kristiyano, there are times na sinasabi ng isang man of God, there is a, merong tinatawag na darkness of the soul. Darkness of the soul. Na minsan, para kang bulag, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kristiyano ka, pero minsan ang labo, parang hindi mo makita yung dadaanan mo o patutunguhan mo. Nasusundan po ba natin? There are times ganun na nangyayari sa buhay natin. But the Word of God declares that when we are in darkness, in Psalms 50, daanan ko lang po ito before we go on. Verse 10. Psalms 50 verse 10. Who among you fears the Lord? Who obeys the voice of his servant? who walks in darkness and has no light. Let him trust in the name of the Lord and rely upon his God. Psalms, uh, Isaiah 50 verse uh, 10. Isaiah 50 verse 10. Sino sa inyo ang merong takot kay Yahweh at sinusunod ang tinig ng kanyang lingkod na siyang naglalakad sa kadiliman na nawalang liwanag who has no light? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at manatili sa Diyos niya. Pag ikaw ay nasa dilim, magtiwala ka lang sa Diyos. Alam niya ang ginagawa niya sa iyong buhay. Pag hindi mo makita yung daan, magtiwala ka sa driver ng buhay. Ang chopper ng buhay. Ba, may kanta? Dito ka sumakay. Gasolina niya ay panghabang buhay. Hindi pwede ang sabit pag dating, dumating ang rapture, dapat nakakapit ka sa tsuper ng buhay. Yan po si Jesus. Amen! Alakpakan po natin ng Panginoon. Si Jesus ang tsuper ng buhay. Kanta po yun ah. Pangalawa, Psalm 68 verse 19, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Sabi rito, pagpalain natin ang Panginoon na araw-araw siya ang nagdadala ng ating kabigatan na Tagalog, ang ganda niyan. Dinadala niya ang ating mga burdens every day. Are you burdened? Minsan parang pagod na pagod ka na. Pagod na pagod ka na dahil di mo binibigay sa Lord. Sabi doon, araw-araw daladala niya ang ating mga kabigatan. Every day, sabi natin every day. Hindi lang tuwing linggo, araw-araw. Pag uwi mo rito, dala pa rin niya. Any burdens ay ibigay natin sa Lord dahil siya ang nagdadala ng ating kabigatan. To God belongs the escapes from death. He is our burden bearer. Isaiah 46 verse 3 and 4. Ang mga na born again, ang mga dinala niya mula Egypt at nirelease, sabi niya, ako ang merong obligasyon sa kanila. Hanggang sa inyong pagputi ng buhok, ako ang ako ang siyang magkakarga sa inyo, sabi doon. Hanggang pagputi ng inyong buhok, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, up to old age, dadalhin tayo ng Panginoon. Amen? Siya ang kumakalinga sa atin. The Lord, the Lord Jesus Christ, He is willing to help. Napapagod ka ba? Naglilingkod ka? Napapagod ka? Alalahanin natin si Elijah. Si Elijah sumuko, eh di, di po ba? Tumakbo siya, pumunta siya sa bundok. After ng victory sa Mount Carmel, pumunta siya sa, buk, sa bundok ng Horeb, nagtatago siya. Sabi ng Diyos sa kanya, Elijah, ba't ka nandito? Ano ginagawa mo? Panginoon, gusto ko nang mamatay. Ako hindi na nalayos, katulad sa mga ninuno ko, gusto ko nang mamatay. Pagod na pagod na siya, may burden siya, hinahanting ang buhay niya. Sabi ng Panginoon, kumain ka. Ang kailangan lang pala ni Elijah yung matulog, magpahinga at kumain. Kasi fatig siya. <laughs> hindi siya nirebuke ng Diyos. Uy, tayo ka dyan, yabang-yabang mo. Kanina ang taas ng faith mo. Ngayon tatakbo-takbo ka. Hindi ginawa ng Diyos yun. Sabi niya, Elijah, stand up. May dalang, si Lord may dalang tinapay. Nag-ihaw si Lord ng tinapay para kay Elijah. May concern siya sa kanyang servant. Tinalakas siya ng Word of God. Remember Elijah. Remember John chapter 5, yung paralytic. Hindi siya nananalangin, nilapitan siya ni Jesus. Sabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? Eh meron pong mga taong tumatakbo doon sa Bethesda pool eh. Pag umiikot, kinakalawkaw ng angel yung tubig. Hindi ako makapunta, inuuna-unahan ako ng mga tao. Sabi sa kanya ni Lord, Get up, get your mat, and go home. Pinagaling siya ng Panginoon. It is because of the amazing love of the Lord Jesus Christ. He is concerned kung ano man yung saan tayo concerned. Naalala niyo ba yung story ng footprints in the sand, footprints in the sand, na naginip yung isang tao, naglalakad sila ng Lord sa dalampasigan. Apat yung footprints, andun si Lord eh. Pero nung dumadana siya ng pagsubok, sabi niya, nakita niya yung footprints, isang ano na lang, pair na lang, nawala na. Sabi niya, Lord, iniwan mo ko. Sabi mo, hindi mo ko iwanan. Kung kailan ako bigat na bigat, doon ka nawala. Kinausap sila, Lord, hindi. Yung footprints na yan, hindi yan sa'yo. Akin yan. Kasi pinapasan kita eh. Pinapasan kita eh. Marami rito para nakikita ko pasan-pasan ng Panginoon. Opo, kasama ako dun. Naririnig po natin yun, pero ang lakas ng impact. Siya nagdadala sa atin. Sa oras ng bigat, hindi mo alam, kala mo ikaw yon Si Lord na pala ang nagpapasan ng iyong kabigatan. It is because of His amazing love, His grace. Because of His grace. At nangako siya sa atin, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Hebrews 13 verse 5 letter B, Deuteronomy 31, 6 to 8. It is the Lord God who is with you. Are you in a battle? Ikaw ba'y nasa digmaan? Ikaw ba'y may laban sa iyong buhay? Wala ka bang <laughs> laban? Meron ka bang struggle sa buhay? Pag sinabing battle, ito yung ating struggles sa everyday life natin ng mga problemang dumadating. Kaya ang tanong po ron, minsan maririnig natin, ikaw ba'y nasa gitna ng battle, labanan? Minsan sarili mo, kalaban mo, yung kahinaan mo. Tandaan natin ang Diyos, the Lord God will stand before us. He will go before us in battle. Pag ikay patungo sa labanan, ang Diyos ay nauna sa iyo sa labanan. Sa gitna ng labanan, hindi ka iiwanan ng Diyos. Siya ay kasama mo. Naalala niyo ba yung tatlong Hebrew sa Book of Daniel? Tinayuan nila ang pangako ng Diyos. Hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Nagalit ang hari. Hinagi sila sa urnuhan na seven times ang init. Pagdating nila sa loob, nakita nung hari naglalakad yung tatlo may kasamang isa. Yun ay ang Panginoong Hesus sabi ng mga Bible scholars. In times of battles of life, at tayo'y nakikibaka kasama ang Diyos, hindi magtatagumpay ang problema sa ating buhay. The Lord will stand along beside us. He will uphold us. He will fight our battles. The Lord will fight for you. Ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Gawin mo lang ang pinagagawa niya. God will fight for you. Naniniwala po ba tayo doon? God will fight for you. He will fight for your finances. Ginagawa mong kalooban niya in instructing you kung anong gagawin mo to prosper financially. Pag ginawa mo yon, God will fight for your finances. Pagpapalain ka niya. Sino rito may patotoo nun? Totoo po yan. Salamat sa tatlo. Lahat tayo. Lahat tayo, gusto niyang ng Panginoon, mapuno ang bulsa natin. Ayaw niya yata. Gusto ba natin mapuno ng pagpapala ang bulsa natin? May concern ng Panginoon para tayo daluyan ng pagpapala. Pinag-aaralan natin dito yung kabutihan ng Diyos. He will fight your battles. Manatili kang tapat sa Kanya. Kung may problema ka sa asawa mo, sa anak mo, kahit kanino, nalatili kang tapat sa pinagagawa ng Diyos, siya ang kikilos doon, panalangin mo lang. God has a right timing para dumating ang mga inaasa mo. Palakpakan natin ang Panginoon. And let us continue to praise and worship the Lord because of His love, His mercy, at merong epekto ang pagpupuri sa Diyos. Ito na yung last verse chapter and verse. Psalm 67 verse 1 to 7. God be merciful to us and bless us and cause His face to shine upon us, Selah. Ano ba ibig sabihin ng Selah? Hindi po pangalan yan. Ibig sabihin yan, think, think about these things. Meditate about these things. Verse 2 that your way may be known on the earth, your salvation among all the nations. Verse 3. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Lahat ng tao'y magpuri sa iyo. Oh, let the nations, sige, lipat natin. Oh, let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nations on earth, Selah. Verse 5. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Verse 6. Then the earth shall yield her increase. Sabi ng psalmist, O purihin nyo ang Diyos na si Yahweh. Mga tao ng Diyos, purihin nyo siya. Kaya sabi noon, then the earth shall yield her increase. Sabihin natin, the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. Meron pang verse 7. God shall bless us and all the ends of the earth shall fear Him. Balik tayo sa verse 6. You may increase. Yan. Yan ang epekto pag nagpupuri tayo sa Diyos. Kaya ang sigaw ng salmis, magpuri tayo sa Panginoon. Purihin natin siya. Magkakaroon ng increase ang earth. Magkakaroon ng increase ang earth. Ano ibig sabihin nun? Ang earth mag increase pag may ulan. Hello? Pag nagpupuri ka, may pagtapala. Yan ang sabi ng Word of God. At hindi lang siya pagpapalang basta, increase Multiplication ang pagpapala sa buhay natin. Gusto ko pong ma, ano natin to ma-internalize yung word of God. Kasi importante po that we believe the word of God. Amen po ba? Ang sabi doon, if we praise the Lord, the psalmist exhorts us to praise the Lord, then the earth shall increase. mag increase daw ang earth. Magkakaroon ng bunga ang buhay natin. Hindi tayo magiging baog spiritually. Tayo'y parang, parang isang puno na katanim sa batisan na hindi natutuyo ang kanyang mga leaves. Nakakasunod po ba tayo, mga anak ng Diyos? Kaya ito yung kahalagahan ng isang bahagi ng pagpupuri. We bless the Lord with our, with our praise and thanksgiving dahil siya'y mabuti. Napakabuti ng Diyos. At meron pang benepisyo, nauna yung benepisyo, Binigyan tayo ng pagkakataong magpuri sa Kanya at meron pang benepisyong kasunod pag nagpupuri tayo. Kaya ang exhortation, Let all the peoples praise you, O God, and the earth shall increase. Ang mga tao, kung marunong sumamba sa Diyos, pagpapalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Pagpapalain ng Diyos ang isang pamilya na pinangungunahan ng Panginoon at marunong mag-honor sa Panginoon. sabi ng Diyos, Whosoever offereth praise honors me. In Psalms chapter 50, bandang huli. Sino man na nag-aalay ng papuri sa akin ay pinararangalan ako. Kaya sabi ni Brother Eddie noon sa amin, sa Praise Valley, gusto mo bang dobling pagpapala? Gusto niyo ba ng dobling pagpapala? Learn to honor the Lord. Yun po yun honor, parangal, pagsamba, pagbibigay galang sa Kanya. Yun ang pagsamba natin. Honoring God with our praise. Honoring God with our service. Honoring God. Obeying the Word of God. Honoring God with our praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakatayo na po tayo. And let us honor the Lord with praise. And our problems We can worship away our problems. Narinig niyo po ba yon? We can worship away our problems. In Mark chapter 5, may lumapit na inaalihan ng demonyo sa Panginoong Hesus. Sige, lagyan natin ang background music. Sabihin natin sa katabi natin, Worship away your problem. Sabi mo sa kanya, wag sa akin. Worship away your problem. Worship away your problem. Merong isa sa Mark chapter 5, yung inalihan ng demonyo. Nakita siya ni Jesus. Nakita siya ni Jesus. Nakita niya si Jesus sa malayo. Anong ginawa ng taong yun? Lumapit kay Jesus at nagpatira pa. Sabi ng Bible, When we saw Jesus, the demoniac, when we saw Jesus, he ran and worshiped the Lord Jesus Christ. Nag-worship. At umiyak yung demonyo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, ang mga demonyo hindi makakatagal sa presensya ni Jesus. Kaya pag worship niya, na-deliver siya. Yung mga demonyo nag-iiyakan, Jesus, ano ang pati namin sa iyo? Wala kang pati sa amin. Kasi wala naman in common si Jesus at yung mga demonyo. Kaya walang magagawa si Jesus kundi i-cast out yung devil. Kaya in the very presence of Jesus, ang mga demonyo ay hindi magtatagal. Kasama natin si Jesus ngayon. Sa bahay mo, nandun si Jesus pag nagtitipon kayo. Pwede mong palayasin yung demonyo sa bahay mo. Pwede siyang lumayas na hindi ka na magle-lay hands. Ang gagawin mo lang ay sumamba sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay ang presensya ng Panginoon. And waiting for His instruction. And the devil, wala siya magagawa he will fall down. He will fall down and bow down in the name of Jesus. Dahil sabi sa Philippians 2 verse 10, 9, Philippians 2, 9 to 11, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod. Lahat ng pangalan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Kaya ang mga demonyo luluhod sila. Are you listening, people of God? Ano man yung ginagawa ng Diablo sa buhay mo, walang magagawa yan pag sumamba ka ng totoo sa Diyos. His presence will be with you. Glory to God! He will deliver you. Lahat ng problema, oppression ng kaaway, panggugulo ng kaaway, Saan man, anuman ang gawa ng Diablo, lahat yan ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Isus. Sakit karamdaman o anuman. It is written in the Bible that every knee shall bow down in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the anointed music today. Let us raise up our hands to God. The Lord is here. Yung puso natin, taas natin sa Diyos sa pagsamba. Just worship the Lord. There is no other name but Jesus. of glory and worthy of honor and worthy. We of Receive your healing. Receive your blessing. Thank Lord. Just exercise your faith. Ikaw ay nasa presensya ng Panginoon sa oras na ito. In His presence are fullness of joy. In His willing, kalooban ng Diyos na tanggapin mong ang pagpapala. Be blessed. Receive your healing. Receive your deliverance. Ano man ang sakit mo, magpasalamat ka na sa Diyos. And take what belongs to you. Healing belongs to you. Yeah. Blessing belongs to you. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Lord, lay your hands upon your people, Lord God, na patuloy na sumasamba sa inyo. Ang pangako niyo, Panginoon, if you will worship me, I will bless your water and your bread, and I will take away sicknesses from the midst of thee, sabi ng Panginoon in Exodus chapter 23. If you will worship me, I will bless your water, I will bless your bread, I will take away sicknesses from the midst of thee. Just thank the Lord. Open your mouth at sabihin mo, Lord, salamat, pinupuri kita. Lord, salamat, tinatanggap ko ang pagpapala. Open your mouth, children of God. Open your mouth and bless the Lord. Hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. You will be released as you open your mouth and bless the Lord. Thank you, Lord. Oh, you receive your healing. receive your healing. Receive your healing. receive your blessing. There will be increase. Increase. Increase. That's it for this week. We hope that God has blessed you through listening. Stay tuned for another life changing podcast episode. Thank you for listening.